Allah sve zna i on je mudar. Ovdje je došlo innema. Innema je dato hasr. Znači, innema pripada zekat samo. Samo tim skupinama. Znači, ne pripada drugim. Te i ne druge. Pa nije dozvoljeno znači zekijat dati u druge skupine mimo ove koje je spomenute. Pa ove koje je spomenute. Da li je dužnost da sve ove skupine dobiju podjednako zekijat i da se zekijat podijeli na sve skupine ili nije? Džumhur Leme kaže, među njima hanefijski, malikijski i ambelijski učenjaci, i skupina Selefa, od njih Ibn Omer Ibn Abbas, da nije nužno obuhvatiti sve ove skupine čime? Zakijatom. Pa je dozvoljeno dati jednoj skupini, iako su prisutne šta? Druge. Dozvoljeno da je znači taj zakijat jednoj skupini. Kažu da je uzvišen Allah te barake o rekao jer je odredio skupine kojima pripada, a poslanik sa osram kaže u hadisu, tuhadu min agnijajihim, otoreddu ala fukaraihim, uzima se od njihovih bogati i daje se siromašni. A pored siromašni ima šta i drugi skupine, tako? Jer siromašni su dvije skupine, fukare i miskini. A ima i drugi skupina, pa je znači samo spomenuo ovdje poslanik sa osram jednu ili da kažemo dvije skupine. Isto tako kažu, jedna od skupina je skupina koja se može dati zekijat. I nema ništa što brani da joj se daje cijeli znači zekijat. I dokazuju to hadisom Kabise kada je pomirio dvije skupine ljudi pa je rekao poslanik sa osam sačka da nam dođe sadaka da nam dođe zekijat pa da ti damo od njega kako bližimo muslimu svome sahiju pa nije znači dijelio to da više skupila nego je njemu rekao da će dati. No, međutim, ovdje kaže njemu da ćemo od zekijata. Tako da ovaj hadis ne može sam po sebi biti jak argument. Dok smatra imam šafija i skupina učenjaka da je dužnost obuhvatiti svih ovih osam skupina i podijeliti to na ravnopravno među njima. Ili shodno potrebi. A kaže Ebu Seur i Ebu Ubejd ako zekijat dijeli imam, nakon što je prikupio, pa ga on dijeli, mora obuhvatiti šta? Sve osam skupina. A ako to čovjek dijeli individualno od sebe kao vlasnik i metka, onda može to dati jednoj skupini. Prve dvije skupine koje su spomenute inneme sadakatu lil fukara i on mesakin. Zekijat pripada fukari i miskinima. Fukara je množina od riječi fakir to je siromašan čovjek i fukare i miskini to su fukare i miskini su ljudi koji su potrebni koji nemaju ono što im je dovoljno kada se spomene samo riječ fakir ona obuhvata i miskina a kad se spomene samo riječ miskin ona obuhvata fakira a kada se spoje u jednom kontestu, onda imaju različita značenja. Jel u redu? Kao islam i iman. Kao islam i iman. Pa su ovdje došli u jednom kontekstu, tako. Što znači da imaju ista ili različita značenja? Različita. Različita značenja. Pa svako od njih ovdje ima svoje značenje. Ali se u razilazi koji je od njih potrebniji koji je veći siroma fakir ili miskin pa smatruju šafijski i hambelijski učenjaci da je fukara veći siroma od miskina i to dokazuju riječima Allaha te barake wa ta'ala emme sefine tu fekjanet li mesakine jamelune fil bahir a što se tiče lađe, ona je pripadala miskinima koji su radili na moru. Pa im je uzvišen Allah potvrdio lađu, da imaju lađu, da je to njih pripadala njihova, znači njihovo vlasništvo. I još rade na moru, imaju znači posao i radno mjesto imaju. Ali opet su šta? Miskini. Pa kažu, vidite da je miskin ovdje, čovjek koji ima nešto, al fakir nema ništa. On je siromak. Dokažu Hanefije i Malikije, ne. Već je miskin, on je veći siroma. I to dokazuje rječima Allaha te barake o teala e u miskinen dha metrabe ili ubogog siromaha. Kako to dokazuje ovim hadisom? Ajetom. Ajet znači miskin dha metrabe koji je bačen na zemlju. Ostavljen na zemlji, napušten, ništa, od gladi. Pa kažu, vidite da miskin nema šta šta ni jesti, pa je veći siromah od koga? Od fakira. Od fakira. A imam da suhi prenosi mišljenje da su fakiri miskin, da je to jedna skupina, da je, da je, da je, da je isto, u, istom, u istom značenju, jel da su. A to je onaj ko nema a, obskrbu za godinu dana, pa sve što je manje šta od, od toga. No međutim, ajet ukazuje da postoji razlika. Ajet ukazuje da postoji razlika među njima. Isto tako razilaze se u definiciji, znači, pa kažu šafije i hambelije ili u svojstvu njihovom da je fakir onaj ko nema imetka niti ima ono što posjeduje što mu može zadovoljiti njegove potrebe kao čovjek koji ima potrebu na primjer mjesečnu hiljadu maraka na primjer jeli pa nema ništa ili ima ovaj nešto što mu nije dovoljno, ali je manje od pola. Znači ima koliko? 500 maraka. Ili 400, ili 350. Ili nema ništa. To je sve skupina čega? To je fukar. Kod koga? Kod Hanbelija i Šafija. Dok ako ima pola ili više od pola, onda ulazi u skupinu miskina on ima, ali nema dovoljno, ali ima više od pola nego što mu je potrebno. Pa tako, kako ćemo napraviti razliku, znači ko je fakir, ko je miskin, prave znači razliku na takav način. Dokažu hanefijski učijaci monikijski da je miskin čovjek koji nema ništa, jer oni kažu da je miskin veći sinoma od koga? Od fakira. I dozvoljeno mu je znači da traži i da prosi. A kada je u pitanju fakir, onda se razilaze. Nije dozvoljeno bogatom čovjeku kada govorimo ili o miskinu, o fakiru, nije dozvoljeno bogatom čovjeku ni u kom slučaju da uzima zekijat. Bogat čovjek ne smije uzimati zekijat bez razilaženja među islamskim učenjacima jer je došlo u hadisu kod imama Ebu Dauda i Nesaije da je poslanik sa osanem rekao la havle fi haligani u njoj u sadaki jeli nema udjela bogata Znači, ni u kom slučaju ne može to biti. I došlo je u hadisu, koga smo spomnili od Muad ibn Džebra, da je poslanik sa osam rekao, uzima se od njihovi bogati i daje se kome? Bogatim? Siromašnjima se daje. Pa nema, znači, bogat udjela u zekijatu. Jer kako može u isto vrijeme biti bogat i da daje zekijat i u isto vrijeme da šta? Uzima zekijat. Da li je dozvoljeno davanje zekijata fakiru i miskinu koji mogu da zarade? A, u stanju su da zarade, ali neće da rade. Ko je siromašan bio da je fakir ili miskin s odno razilaženim među lemom, a može zaraditi ono što mu je dovoljno, nije dozvoljeno davati mu zekijata nije dozvoljeno davati mu zekijat. Zato što je poslanik sa osaleme rekao u hadisu koga bilježi Abu Davud i Nesai La havve fiha li ganijin wala li kawiji muktesem. Nema udjela u zekijatu bogataš niti čovjek koji može zaraditi. Kaže šeheh Albani da ova predaja je vjerodostojna. Kaže da ova predaja je vjerodostojna pa nema udjela bogataš i čovjek koji je šta u mogućnosti da sebi zaradi pa su stavljeni u jedan kontekst kao znači da su bogati jedan i drugi jedan je stvarno bogat a drugi je nije bogat zato što je lijen a čovjek koji je dužnost jeli da da radi I došlo je u jednoj predaj koji bliže je Budavod i Tirmizi, da je poslanik sa osrame rekao La tahillu as sadaqatu li ganijin wala li zi mirretin sevijin nije dozvoljena sadaka bogatašu i čovjeku koji ima zdrave udove. Koji je šta? Tjelesno sposoban da radi. Nema on udjela u čemu? U zakijatu. I to je stav šafijski i hambelijski učenjaka i to je mišljenje ispravno. Odgovara savršeno vjerodostojnim hadisima. Dok kaže imam Ebu Hanife, znači malikijski, šafijski, malikijski i hanefijski učenjaci prije toga kažu da je takvom čovjeku dozvoljeno da se da iz zekijata dok je siromašan bilo da je siromašan stvarno što ne može da zaradi ili što je siromašan mimo svoje volje on je siromašan i ulazi šta u skupinu siromaha i to dokazuju hadisom u kome se navodi da su došla dva čovjeka poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i tražili zekat pa je pogledao i prevrtao svojim očima sallallahu alejhi ve sellem a vidio znači da su u stanju da rade da su sposobni za rad pa kaže ako želite da ću vam zekjat ali u zekijatu nema pravo onaj ko je bogat i ko može zaraditi ako hoćete da ću vam zekijat pa kažu pogledajte da je šta poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će im dati zekijat a međutim ovaj hadis ne može biti argument ne može biti argument. Poslanik sa vasaleme nije htio ovim da kaže da će im zaista šta dati? Zekijat. Je u redu? Kao kada bi čovjek rekao nekome ovaj učinit ću ti ja to, ali to nije šredski dozvoli. Neispravno. Bi ti to ima stvarno učinio? Ne bi, nego želiš ga time navesti na razmišljanje. Tako je posla, kada je rekao uzvišenje Allah te barak ili tala, femen šaj minkum fel yu'min, omen šaj minkum fel yakfur, ko od vas želi neka? Vjeruje, ako želi neka, ko počini? Znači, što god uradiš, haj berek, je tako? Pa nije to ciljano, nego razmisli, učini što tako je ovo, kažeš čovjek određenu stvar, nije problem, ja ću te pomoći da to ukradeš, ali to nije šarijetski dozvoljeno ne znači da ćeš mu stvarno pomoći, to ciljaš. Ali želiš ga navesti na razmišljanje, tako i poslanik sa osaname, ovim ljudima ti je ukazati. Naročito ako imamo drugi hadise koji kažu šta? Da ne može uzeti zekijat ko je bogat i ko može raditi. Pa kada se pomine ti hadisi daju, znači, ovaj, daju značenje da nije dozvoljeno da se uzima zekijat i da je mišljenje ovdje šafijski i hambelijski učenjaka preferirajući da ono jače. koliko se daje zekijata miskinu i fakiru daje se zekijat njemu i njegovoj porodici koliko mu je potrebno za jednu godinu koliko je potrebno šta za jednu godinu dana i ne smije se davati više od toga kod džumhura islamskih učenjaka Zato što zekijat se daje svake godine, ponavlja se i uvijek ima mogućnost, ako ostane čovjek siromašan, šta da mu se dadne u zekijatu. Pa mu se da za godinu dana, pa ako je nakon toga bude siromašan, ne svojom voljom i svojim izborom, onda mu se šta daje ponovo zekijat. Jer je poslanik za osaleme ostavljao sebi zalihu, znači za godinu dana otprilike. Kako je došlo kod Buhari i kod Muslima. To je kada bi bilo, jel? Kada ne bi bilo, bilo vremena znači da ništa nema u kući poslanika sallallahu alejhi ve sellem to je prva skupina znači to su odnosno da kažemo prve dvije skupine to su inna masadakatu lil fuqara wal masakin treća skupina je oni koji rade na zekijatu oni koji rade na sakupljanju zekijata wal amilin alayha dozvoljeno je čovjeku koji radi na sakupljanju zekijata dati od zekijata i nije uvjet da čovjek koji sakuplja zekijat mora biti siromašan može biti bogat može čovjek koji sakuplja zekijat biti šta bogat i da mu se opet dadne od zekijata i bogatašima nije dozvoljeno da uzme zekijat osim u pet slučajeva kako je došlo u hadisu kod Ebu Dauda ibn Mađe sa ispravnim lancem prenosilaca da je Rasulullah sallallahu alaihi sallam rekao nije dozvoljen a, zekijat bogatom osim u pet slučajeva i spomenuje od njih od njih je spomenuo i a, čovjeka koji sakuplja zekijat i spomenuo je borca na lahom putu doćemo do toga jeli? ne mora biti siromašan i čovjeka koji je prezadužen koji je pomirio dvije skupine doćemo i do toga i čovjeku koji je kupio sedaku ili zekijat svojim imetkom neko je dobio siromaš i dobio, siromah je dobio zekijat određenu stvar i on je kupi. Došao mu je šta? Zekat, on je kupio. I čovjek koji dobije siroma, dobije sedaku ili dobije zekat i pokloni to komši bogataš. Šta mu je došao ime tako od zekijata? Ali mu je došao kao poklon od siroma. Pa je znači tih pet slučajeva dozvoljeno bogatim ljudima da prime zekijat. U protivnom bogataš nema udjela la havla fiha liganijin. Ha nema udjela u njoj bogataš i tako pomenimo hadise nema udjela osim u pet situacija koje je šarijet učinio ili ovdje iznim kažu hanefijski učenjaci platit će se njemu shodno njegovom radu i utrošenom trudu ali neće nikako preći polovinu. Znači, ako bude i toliko koji prikupljaju, a malo prikupio, ne smije preći polovinu. Taman, njegov trud bio više od toga. Ne smije se dati njemu više od polovine. Dokažu šafijski učenjaci, ne smije mu se dati više, ne smije mu se dati više od osmine. Kažu, iznajmit će se radnik i neće mu se dati više od osmine. Zašto kažu šafijski učenjaci da mu se neće dati više od osmine? Ko zna? Ko zna? kažu ako zaradi više od osmine ide iz Bejtul Mala ide iz državne kase, neće iti od zekijata zašto su šafijski učenjaci kazali da mu se ne smije dati više od osmine zato znači što se na osam kategorija po mišljenju šafija kod džumhura u Leme se ne mora dijeliti šta svima dok šafijski učenjaci kažu mora spodijeliti jednako pa kod nje ako je jednaka podjela onda ne smije doći njemu više od čega od osmine onda se namiri to iz državne jeli, kase A kažu dozvoljeno je i imamu da dadne njemu nakladu iz državne kase da mu nikako ne daje iz, iz zakijata. Kažu ako imam a, postavi kadiju ili nekoga drugog za prikupljanje zakijata neće uzimati ništa nego mu dolazi rizik iz državne kase zato što kadija ima platu iz Bejtul Mala. I ovo je, braćo, bitno, nije, znači, zekijat, to nije stvar koju čovjek može otići prikupljati i da kaže samovoljno, ja ću se uzeti 1% ili 0,1% i tako dalje. To je zabranjeno. Ponekad to mogu biti velike cifre. Čovjek da prikupi veliki imetak i da uzme 0,1% može ponekad izaći na hiljade i hiljade. A u stvar radio je možda par, nego tebi se plati dnevnica, tebi se plati trud, a nikako šta? Procenat. Procenat. Jer po procentima bi bilo neispravno. Dvojica odu po procentima, jedan obiđe par bogat i svako bi išao kod bogatih ljudi da kupi. Niko ne bi gledao onaj koji ima 4 ili 5 ili 10 ljada maraka da uzma zekijat. Neko bi išli, znači, kod eh, rad, jel, ljudi koji imaju svoje firme, koji su gazde, poznati po, po bogatstvu i od njih bi, znači, uzimali, jel, zekijat. Što bi bilo neispravno. Znači, čovjeku se da, da ne bi neko sebi rekao, e, jeste u Kur'anu, se kaže, niko i rade na zekijatu. Boga mi, ja sam išao tri dana i hodao i kupio zekijat. Možeš uzeti sebi dnevnicu po koliko je, 40 maraka po 30 koliko je dnevnica prosječna nema veze dodat ćemo ti još 10 da ne budeš obespravljen i plaćati se gorivo koje je potrošio i to je to a nikako da ti uzimaš šta procente nekakve i da sam sebe određuješ koliko ćeš uzeti pa na kraju ispadne da kada uzmeš to ta tri dana moraš ti dati unaprijed 10 godina zekijat postaneš ti bogat od toga što si to nema nigdje znači to je to je neispravno ne bi neko ovaj shvatio da je e, to samovolja znači to prikupljanje zakijata a, a, znači i uzimanje sebi procentom. Ul muallafati kulubuhum i oni i onima čija srca treba pridobiti. Ovo je četvrta kategorija kojoj se daje šta? Zekijat. I oni se dijele u dvije vrste. Imamo muslimane i nemuslimane. Znači u dvije vrste se dijele od muslimana mogu biti ljudi koji su primili islam, no međutim još uvijek su slabi u svojem vjerovanju, pa im se daje znači da ojačaju. Ili mogu biti ljudi koji su na odgovornim mjestima, no međutim a, i, i muslimani su a, jeli dobri i daje im se da bi se postakli drugi koji nisu primili islam da prime islam pa da znači jeli, dobiju kao i oni mogu biti skupina ljudi koji se bore protiv onih koji napadaju muslimane i ovaj da podstakne ili druge da time štite muslimane. Što se tiče nevjernika, oni mogu biti oni od koji se očekuje da prime islam, znači velika je vjerojatnoća da će primiti islam, i da će biti muslimani i druga skupina je da se zaštiti od šarva ili od zla onih koji bi mogli da pokušaju ili da naude muslimani da pokušaju da naude muslimani jednoj i drugoj skupini dozvoljeno da zeke ova skupina al-muallafati kulubuhum je li ona i dan danas prisutna ili je to samo bilo u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam Islamski učenjaci se razilaze tome pitanju. Znači ima spor među islamskim pravnicima. Kaže jedan dio učenjaka da ova skupina postoji danas. I to je stav imama Ahmeda i to je poznato mišljenje u Malikijskoj ili priznato mišljenje u Malikijskoj šafijskoj pravnoj školi i rekao ga je Hasan al-Basri iz Uhrije. Drugo mišljenje je da je svrću poslanika sallallahu ova skupina znači nestala i da nema više onih koji treba pridobijeti u islam. I ovaj stavi mama Malika i Šafije i Ebu Hanife. I njihovi dokazi su da je uzvišen Allah te barek tala poja ojačao islam i učinio ga ponosnim i da nema potrebe nikome da se daje da bi ulazio u islam. I to dokazuju predaju Omara radijallahu ta'alanhu da nije davao onima kojima je poslanik sasvim običavao davati, već je rekao Allah je a, počastio Islam, Islam je ojačao i nemamo potrebe znači da se vama nešto daje. Međutim, Omar radijallahu ta'ala ono kad je rekao ove riječi, on nije htio nikako ovim da znači da negira postojanje ove skupine, nego je trenutno obustavio ovaj hukm i ovaj propis radi čega? Radi stanja u kome se našli muslimani u vrijeme Omara radijallahu ta'ala anhu. Islam je bio ponosan. Sama riječ Islam i, i islamska država u to vrijeme i Omar radijallahu anhu i njegov hilafet su dovoljno govorili za sebe pa nije bilo nikome potrebe znači davati metak da bi ušao u zekat, da bi ušao u Islam i da bi time bio znači musliman. I nije Omar htio da taj nikako propis stavi van snage. Nego ga je znači trenutno zamrznuo ili ga nije sprovodio radi okolnosti. A ispravno je znači da ovaj propis postoji ovaj i naročito u naše vrijeme kada je ponos islama okrenuo se u poniženju. I kada nema danas muslima nigdje ponosa, ovaj taman da se popneš na vrh Kabe nisi ponosan. Nisi ponosan. Možda si ti ponosan u svojoj duši i to musliman mora biti, ali da budeš ponosan kod drugi, u smislu da se kaže jeste muslimani su i njihova se riječ sluša i njihova riječ dopire daleko, nema od toga ništa. Znači nema od toga ništa. Najhrabriji su oni koji šute. Najhrabriji danas su muslimanski ti vladara su oni koji šute. Veliki broj se bori protiv islama otvoreno, neki se broje tajno, a najbolji su koji su šute. I tako smo zadovoljni ka šute, mi smo sretni ka šute, samo da se ne bore protiv muslimana i islama. Dalje, peta skupina, ofer rekab i za robstvo, oslobođenje iz robstva. I ova skupina obuhvata tri podskupine. Ili dijeli se u tri dijela. To su prvo ljudi koji su muslimani koji se žele otkupiti iz ropstva. Dozvoljeno im je, po mišljenju većine uleme, da im se da od zekijata i da se oslobode, znači, robstva. I kod većine uleme ovo je uslovljeno da taj rob nije u stanju da se sam otkupi, da plati šta iz svoga imetka da se otkupi. Ili može jedan dio da plati, a jedan dio znači nema. Pa ako nema ništa, onda mu se daje da se otkupi. A ako ima jedan dio, onda mu se daje samo onoliko koliko je šta potrebno da se znači nadomiri da, da bi imao ono što mu je potrebno da se oslobodi. Dalje, oslobođenje robstva roba muslimana koji je musliman u robstvu i da ga neko kupi da ga oslobodi. Ti dođeš s sobom i kupiš ga i šta? Oslobodiš ga. I Malikijska ulema ovdje ima Mahmed dozvoljava i na ovakav način da se uzima od zekijata. Pa znači, ako je imetak u rukama imama ili onega sajija koji kupi zekijat, on to kupi i učini Ili ti imaš i metak, imaš 10.000 maraka zekijata, odeš kupiš roba i oslobodiš ga. Jel, to je bilo vrijeme kada je ovaj bilo prisutno roblje, danas je to rijeđe od rijetko. I dokaz je tome ofir rekab, znači ob, općenitost ajeta u Kur'an. Smatraju hanefijski i šafijski učenjaci, ima Mahmed u drugom rivajetu, da se neće zekija davati u ovakvu vrstu znači za oslobođanje osloba, oslobođenje ovakve vrste znači robova i treća skupina da se otkupi musliman koji je u zarobljeništvu iz ruku mušrika se oslobodi i ovo je stav ambelijskih učenjaka Ibnu Habiba Ibnu Abdel Hakema od malikijskih pravnika oni su dozvolili znači šta da se imetak od zekijata da za oslobođenje koga muslimana zarobljenika Allahu Teala alem da je ovo ispravno i da on ulazi općenito, općenito stajeta pa ako dozvore osloboditi roba ili dati robu koji želi da se otkupi kod džumhura a rob je kod muslimana pa onda preče da se da za zarobljenika koji je u zarobljeništvu kod nevjernika koji ga mogu ubiti mogu ga znači ponižavati, mogu, mogu, jel? Nema nikakvih prava. Dok rob kod muslimana ima svoje prava. Tako ako dozvoljeno robu, dozvoljeno je i ovome jeli, i to je preče, kako kažu ovaj učenjaci, a kažu Maliki ne može. Maliki isključeni su to zabrani. Ispravno je, znači da da može. Volgarimin. Elgarimun su ljudi koji su zadužili se. Koji su zadužili se. I njih ima tri vrste. Njih ima tri vrste. Prvo, čovjek koji se je zadužio radi sebe. Zadužio se radi lične koristi. Ulema je složna u globalu. Složna je u globalu da se ovakvoj osobi daje šta? Zekjat. No međutim, uslovljavaju ovdje nekoliko uvjeta. Prvo kažu da je musliman. Da je musliman. Drugo, da nije od Alul Bejt. Da nije od Alul Bejt. I to uslovljava većina uleme, dok imamo jedno mišljenje kod hambelijskih pravnika da dozvoljavaju čak i iz Alul Bejt pripadnicima Alul Bejt. Treći uvjet koga ustavljaju malikijski učenjaci da ne bude ta pozajmica njegova ili zaduženje da bi uzeo šta iz zekijata, da bi to namirio. Da ne bude, znači, zadužit ću se, ne bi li to namirio iz zekijata. Ili da je više trošio nego što treba, pa se zadužio da bi uzeo iz zekijata. Sve je to, znači, pokušaj prevare. Za razliku jeli, od siromaha koji se zaduži radi potrebe. Koji se zaduži radi potrebe, kažu, to je drugi propis. On, I kažu malikijski učenjaci da je to dug zbog koga će biti uhapšen. Ha, postoji opasnost po njemu. Da se samo takvom daje. Ovo su, znači, uslovi koji ispostavili jedni učenjaca nisu drugi. Šesto ili peto da mora dug vrati trenutno. I ovo je uvjet kod šafija. Da se dug mora vrati šta? Odma. A ako ima vremena da ga vrati, onda mu se ne daje. Nego znači čeka se šta? 5 do 12, tako. Kad nema mogućnost da ga vrati, onda mu se daje Jer to je nužda. Zekijat se uzima kada je čovjek u nuždi. A to nije nužda čovjek ti da u tri godine da vratiš mu pare. U tri godine živi bio radi, zaradi, trudi se, pa ako ne bude moglo, onda nakon toga se da od zekijata da vratiš, ili si vratio jedan duo, dio duga, pa se namiri ostatak. Iako oni, ovaj, po pitanju duga koji je, znači, za dalje imaju tri mišljenja, tri različita, e, tri različita pogleda. I drugo, da nije u stanju da podmiri taj dug i metkom koga posjeduje. On ima nešto od imetka, pa će mu se namiriti ono što mu nedostaje. Ako ima sve, namiri sve. Ako ima kuću koja vredi 100.000 maraka, a dužan je 100.000 maraka, šta će mu raditi? Možemo dati zekijata. Možemo uzeti kuću. I spavat će gdje? Spavat će pod kirijom. Ne, gleda se. Kuća je od nužnosti čovjeku. Pa čovjek može imati danas ovaj određene stvari, određene e, znači dunjalučke, određeni dunjalučki metak, a da mu se opet daje zekijat. Može imati auto da mu se daje zekijat. Može li? Ne može. To ne može kad uzmaš ovaj dječji doplatak. To ne može ovdje. U šarijetu to može, braću. U šarijetu to može. Ovi ljudi su imali šta? Lađu. Nisu imali auto, nego lađu. To je ko danas kamion. Šleper. I imali su posao i opet su šta? Miskin. A? Tako da čovjek, braćo, može raditi na zapadu i da ima platu 5000 dolara i da opet dobija zekret. To sve gleda na stanje čovjeka. Ovaj čovjek ima kuću. Kuća se neće prodavati. Osim pod uslovom da ima kuću koja vredi na primjer 100.000 maraka, a njemu je dovoljna kuća sa 50. On sa Hanumom živi sam jedno dijete ili dvoje djece. I nema potrebe za kućom koja ima, na primjer, 250 kvadratnih metara, metara e, stambene površine. Nego mu je dovoljno stan od 90 kvadrata, 80, 70 kvadrata, dovoljen, e onda se ta kuća prodaje i kupi se kuća koja je šta? Njemu dovoljna, jeli, shodno tom nekakvom običajnom pravu, pa mu se na ostatak namiri šta da vrati zekat. Pogledajte, subhanallah, kako, kako su to islamski učenjaci, znači, a, a, precizno, znači, definisali tako da se čovjek nikakav ne pravda, znači, čini se nepravda zekatu, Allahom haku i haku siromaha, a ne čini se ni njemu. Tebi je dovoljno, znači, voza čovjek auto, ide na posao, zarađuje, ali mu nije dovoljno. Ali imaš auto koji vredi 15.000 maraka. A možeš sa autom od 3.000 ili 4.000 maraka lahko otići do radovog mjesta i vraci, ne treba ti bolje auto. E onda se uzme auto, to proda se, pa se kupi tebe auto koje ti je, znači, nužno, a ostatak se vrati dug i onda se namiri u zekijata da se šta podmiri sve. U protivnom čovjek, znači, mogao imati i metak veliki ovaj i, i, i, i znači e, je li bogatstvo a da mu se daje iz zekijata što bi bilo je li neispravno u redu znači da mu se sve ako nema ništa a ako ima nešto onda mu se namiri na to jest druga vrsta od ove skupine jeste zadužen čovjek koji se zadužio da bi pomirio dvije skupine ljudi. I u tome je dokaz hadis Kabisa ibn Muharika, koga bilježi Buharija, koga spomenu, da je pomenuo dvije skupine, pa je poslanik sam sam rekao, sačkaj da ti dođe nešto ili sačkaj da dođe od imetka. I ovo je, braćo, poznato mišljenje, kako spomenu, imam, imam kurtu bi u svome tepsiru, od Hambelija od Šafija. Znači da može se dati čovjek koji pomiri dvije skupine, taman bio bogat, da mu se dadne šta? Od imetka. Može li kod Boga? Ne može. Bogat nema šta pravo u? A, a gdje e, je zapisao ti pet slučajeva? Šta je, šta je, šta smo spomenuli kao treći? Kao treći? Koji kupio su berko, su i A drugi? Čovjek koji je, kada je zadužen. Prezadužen. Dobro, nismo spomnjali. Ja sam rekao da ću pojasniti šta je prezadužen. Prezadužen je, ovo je skupina, mi govorimo o skupini koji šta? Koji je prezadužen? To je skupina ljudi koja da, to je došlo u, ovaj, u, jeli, u hadisu, skupina ljudi, kaže se, koja je pomirila dvije, dvije osobe. Naprimjer, dva plemena se zavadila, dva sela, oko parcele, koja košta 10.000 maraka. Čija je? da li je čovjeka iz jednog ili iz drugog ili to je kod nas možda ta plemenska prisutnost je kod nas manja to je kod u arapskom svijetu je veliko ljudi ratuju zbog znači zbog čovjek ubije ovaj devu čovjeka i 80 godina ratuje Milio, milioni, hiljade i hiljade, stotine hiljada žrtava padne u ti 80 godina. Nema opraštanja. Ste vidjeli što je bilo u Turskoj? Čuli ste dole? Za ovo ubijstvo. Jesi, molim? Na svadbi. I na svadbi. Znači, to, je, to, je, to su neriješeni, znači, oni korijeni plemenske, one pristrasnosti i ljudi su došli, znači, tu da zatru to plemeno. Nije bitno, znači, mačka ako je iz tog plemena mora biti ubijena. Ništa ne smije ostati živo. I oni su ostalo je par nije živi tako što su slučajno pali među mrtve. A nikako što je ne, što je nego htjeli da ostave ni dijete, ni ženu, ni starca, ni mladića. To je taj džahilijet koga, kada, kada bi došli kod kod ovoga Ebu Džehla, on otišao i pomolio se tamo onome latu i uzao, rekao, Allahu sačuvaj me ovoga džahilijet. To je džahilijet koji je danas prisutan među muslimanima. Desi se slučajno takva stvar, onda dođe čovjek i kaže, redu, ova parcela, koliko je para? 10.000 maraka. Evo vam 10.000 maraka i završite problem. Kažu, u redu, zadovoljni smo. I 10.000 maraka i riješi se problem. Takvom se čovjeku može dati iz zekijata, tamo on bio najbogatiji čovjek u gradu. I to je ispravno više, znači, kod islamskih kod islamskih učenjaka. Molim? Jeste. Jeste, to je šesta skupina. Oni spomenuti svi u 59. majetu sure Teube. Dobro. Zašto smo kada je dozvoljeno bogataš? To, to nije živio da od sebe. Ako dadne od sebe ima šta? Ima nagradu, to u redu, no međutim, zašto ne kažemo čovjeku, ako se bogat ne možeš to dobiti? Zato što bi se time, znači, umanjila žar, manje bi se žar i volja, što će neko kazati, ja ću ići tamo koji dvojicu ljudi ili dva sela, što me briga bova. Imam svoj biznis i svoje poslove i svoje projekte, to gonim, ne zanimaju, znači, ljudi sa strane. Međutim, kada zna da će to biti namireno, ima veći žar da budeš da učiš šta nekakvo, dobro, kada bi čovjek znao znači da ima podmirene nekakve troškove, onda bi lako otišao na primjer u jedno mjesto da ljudima ukaže na zlo koje čine ili da, da pozove na dobro, odrati od zla i tako dalje, nego da čovjek to mora da plati iz svoga džepa. Jer najviše ljudi koji čuvaju svoj metak su ljudi koji su bogati. Protiv ne bi ga imao da ga nije šta čuvao, tako, da nije bio brižan da ga čuva. Ovaj, pa je dozvoljeno takvoj skupini znači da uzme da uzme <clears throat> zekijat. I treća skupina da se da zekat čovjeku koji je bio žirant nekom. Jer garantovao se za nekoga i danas je toga, znači, oni se da će crpiti zekijat u ovu skupinu. Znači, oni doli šejkovi, oni, oni bogati po ko je tu, ovaj, kazati nema više zekijata. Otišao sam, jer ovaj malo je onih koji se Allaha boje pa dignu zekijat, znači što ako je digne eh, ovaj kredit, jer svakako ljudi dižu kamate kredite, znači što ako je ovaj, eh, ako je čovjek daljni mu nije mu rod i ne, bro, ne boji se nekakve bruke ili nema vjere pri sebi i tako dalje. Ovo kada kažemo žirant, mislimo u smislu šerijatskom, da si garantovo za nekoga nešto. Ne mislimo, znači, ovaj džahelski ali sistem gdje je vezano za kamatu i tako dalje, nego mislimo, znači, to svakako nije dozvoljeno, jer ti si proklet dok si došao tu, dok si otvorio ona vrata i ušao tim nijetom, već je, već je jedno prokletstvo Allaho na tebe došlo. Dok si prišao, ono je tamo službeniku popisao, već je drugo. Kad si otišao treće i tako, tako toga prokletstva dolaze jedno za drugim ne prestaju. Od Allaha te barake od tala. Govorimo, čovjek je nekome garantovao, znači za nešto i desilo se da šta? Da to taj ne može podmiriti. I sada dolazi na tebe red. Kažu da će, da će mu se uzekijata, znači da on to podmiri, ali pod uslovom da je jedan od ove, znači dvojice, znači da su a, siromašni. Znači, čovjek, ili čovjek koji je garantovao, on je ostao siromašan. A drugi, i on je siromašan, koji šta ne može davati. A ako je on bogat, a neće da daje, pa se svali na žiranta, e onda tu lema ima različita, ili stavo ima različita pogleda, i tu se razilaze. Uglavnom, kada su dvojica siromasi, kažu, i ne mogu, znači, vraći taj dug, onda se daje. A, što se tiče mrtvaca, po mišljenju džumhura uleme, ne može se imetkom zekijata podmiriti dug čega? Čovjeka koji je preselio. Taman da u njegovom imetku nema, znači ono što će podmiriti. To je obaveza njegovih nasljednika, e, muslimana općenito kao društva i tako dalje, a neće se davati zekijat. Sedma skupina je ofise bilillah na Allahovom putu. I ovo obuhvaća i ovo obuhvata tri skupine. Prvo skupina oni koji se bore na Allahom te barake o tala putu, koji nisu znači službenici u vojsci. Nije to aktivna vojska koja ima šta? Platu, je tako? Pa imaš, je li, plaćen si za svoju borbu i tako dalje, nego znači ljudi koji dođu dobrovoljno da se bore na Allahom te barake o tala putu. I ulema se slaže u globalu, znači da je ovako i skupin dozvoljeno dati iz zekijata. Onoliko koliko im je potrebno, znači da opreme sebe, sebi kupe oružje, jahalica, ono što im je znači potrebno za borbu. I daje im se sve, znači dok su na bojnom polju. Sve dok su, znači, vezani, ne mora biti na bojnom polju, jel? dok je vezan, znači, za džihad, ispriječen da samostalno privređuje, daje mu se, znači, iz, daje mu se iz zekijata. I kod džumhura u Leme nije uvijed da ovaj čovjek bude šta? Siromašan. Može biti bogat. Pa mu se daje iz, znači, zekijata. Jer čovjek koji je otišao da se bori na lahom putu, ne daje mu se zekijat radi njegove koristi. Nego to je šta? Opća korist muslimana. Pa čak i on preči da mu se da, nego siromanu jer ponekad ovisi jel, o takvim ljudima koji će stati i braniti muslimane i njihovu čast, ovisi znači opstanak onoga siromaha. Znači, uprotivno će biti samo sit kada ga budu kojeli, ništa više. Jel u redu? Yes. Druga skupina je ljudi koji su, znači, ili, ili uh, skupina uh, od, od ove ofice bililah na lahom putu, jeste, jeste ovaj davanje zekijata za koristi uh, borbe, za ratovanje. I ovo spominju malikijski učenjaci i kod nje je ispravno mišljenje da se može znači dati zekijat u ovakve svrhe ne samo znači puko davanje ili borcima znači kao da se recimo brade, grade zidine oko jednog grada treba napraviti visoki zid da ne može neprijatelj da probije šta recimo jeli da uđe jeli do muslimana kako je to bilo jeli, prije priješnji način ratovanja ili se daje izviđačima plati se čovjek koji će otiti da izvidi jeli, situaciju osmotri neprijatelja i tako dalje ili kupovina je li tog jeli, borbeni tis vozila i slično tome u naše vrijeme sve je to dozvoljeno kod malikijski učenjak a neki šafijski učenjaci su dozvolili ali kažu sve što se kupi od oružja ili borbenih sestava ostaje vlasništvo države pa se daje ljudima na korištenje to tako dobiješ ovu vazdušnu pušku na korištenje, u redu. Ne smijemo spominjati druge, jer kazat će da poziva neko, jel? Dobiješ, znači, nešto od oružja i kada je borba, koristiš to i vratiš to kome? Državi. To je državno vlasništvo, nije tvoje. Nije tvoje. Jeste. I treća skupina hađije. Na Allahovom putu šta? Hađije. Džumhur uleme hanefijski, malikijski, šafijski učenjaci Ebu Seur, imame Seuri, Ibnul Munzir po drugom rivajetu a, a, a, od, ili jednom rivajetu od imama Ahmeda se navodi i kaže imam Ibnul Kudame da je to ispravno u, od imama Ahmeda pa to znači faški bilo kod imama četiri mezheba da se hađi može li ne može dati zekijat? da se ne može dati zekijat da se hađi i ne može dati zekija da obavi šta? Da obavi hađ i da on ulazi u ovu skupinu. Jer je ovdje spomenuto ovo fi se bili lah. Da se spomene fi se bili lah, obuhvata džihad. Obuhvata džihad. Jer sve je braćo o fi se bili lah. Jel u redu? Sve je to se bili Jel za nije se bili lah gradnja džamije? Pa imali bolje na Allahom put ne gradnja džamiju. Da napraviš mjesto gdje će ljudi dolaziti obožavati stvrdi na te barake od tela. Da nije fi se bila napraviti put i lijep asfalt, da ljudi mogu lijepo da se... Da nije fi se bila da osvjetliš ulicu ljudima da koristiš. Sve je to fi se bila. Pa zašto onda na kraju ovo fi se bila kao da je negiralo sve šta ono prije? Pa kažu ne, se bila nije džihad, se, e, nije, nije hađ, nego je samo džihad. Dok imam Ahmed po drugom rivajetu smatra da to obuhvata i hađ i da se može davati to hađijama. Pa po mišljenju znači mama Ahmeda po drugom rivajetu suprotno onome za koga je rekao Ibn Kudame da je šta? Ispravan kod imama Ahmeda jer kod imama Ahmeda braći imate puno rivajeta različiti. Dođe rivajet po jednom pitanju imate po pet rivajeta. Ovo, ovo, ovo, može, ne može, može pod uslovima, ne može. I, no međutim ovaj Zato imam, e, imate ovaj knjige kod anefijske, kod anbelijske prave škole posebno koji govori šta je ispravno kod imama Ahmeda. Kao što je Linsaf i druge knjige, pa tako spominje Ibn Kudame i drugi, šta je to ispravno mišljenje kod imama Ahmeda ili šta je preferirajuće kod imama Ahmeda. Pa se po mišljenju imama Ahmeda znači u ovom slučaju daje a, a, imetak znači da se iz zekijata da se obavi hađ i kažu daje se samo za farsu samo hađ koji je farz, nikako znači za dobrovoljni hađ. Iako ima kod hambelijskih učenjaka jedno mišljenje da je dozvoljeno dati za hađ koji je na fila, da se za njega može dati. No, međutim, kažemo, Džumur Leme to nije prihvatio. Obnu se bil i putnik namljednik. Ovo Ibnu Sebil je u prevodu sin puta. Sin čega? Sin čega? puta. Toliko je vezan za put kao da je on djete čega. Non stop na put, samo putuje. Tamo je, znači, putnik. Pa je nazvan Ibn Sebil. Ibn je sin, a Sebil je put. Pa je znači zbog tog stalnog putovanja nazvan, znači, znači puno čovjek putuje, pa je nazvan Ibn Sebil. E sada taj čovjek može biti jeli, jedan od dvojice. Može biti jedan od dvojice. Prvo, čovjek koji je otišao van svoje zemlje i nema i metak da se vrati kući. A, nema metak da se vrati kući. I u nama je složna kada je u pitanju ovakva skupina da se da mu se daje šta? Da mu se daje izekijat. Daje mu se onoliko koliko mu je potrebno da se vrati šta? Kući. Voz košta toliko. A, jel u redu i jelo i hrana košta i toliko i tu ćeš se zaustaviti da čekaš dva, tri dana i to te košta da boraviš negdje, da spavaš i daje mu se znači koliko mu je potrebno imamo jedan slabo, jedno slabo mišljenje kod šafijskih učenjaka da mu se ne daje no međutim kažemo više liči konsensus prije toga znači da se takvom čovjeku daje zašto šafijski učenjaci kažu da se ne daje Zato što kod šafijski učenjaka postoji mišljenje da zekijat ne treba ići van države, van mjesta gdje se daje. Nego tu. Koga je dao, on je najpreći da se daje šta? Ljudima koji su tu. Pa čovjek iz Sarajeva dao zekijat bogataš, pa je siromah iz Sarajeva preći nego siromah iz Zenice. Ako su na istoj deređi čega? Siromaštva, a može se stati jednom samo, onda je taj koji je tu preći, jer on je bliži komšija, a on ima šta veće pravo. Pa kažu, neke šafije, ovo je iznošenje imetka van šta? Zemlje u kojoj je imetak, odnosno zekijat, ovaj, izdvojen, pa nije isto dozvoljeno. Međutim, kažemo, prije toga ima konsens u Leme koji kaže da je to dozvoljeno. Oni, a, znači, ovim žele, jednostavno znači da se zaustavi imetak ili u zemlji. Ovakvom čovjeku ne daje se imetak osim u šartove. Pazite, daje mu se, ali uz šartor. Prvo, da je musliman. Da je taj čovjek šta? Musliman. I da nije od Alul Bejt. Da nije znači iz porodice poslanika sallallahu alaihi sallam. Drugi šart jeste da nema u svojoj ruci metak koji može doći znači do svoje zemlje iako je bogat šta u svojoj zemlji jel u redu iako je bogat u svojoj zemlji kod nas se to danas razlikuje kod nas danas se mogu, mogu znači transakcije te uraditi čovjek bogat u svojoj zemlji ostao u drugoj zemlji bez imetka a iz njegovom porodica može šta lahko otići putem Western Uniona ili, ili ovoga ili onoga na način poslati mu to, to stiže u jako kratkom roku Znači, kod nas je to, malo se razlikuju, znači, ti putevi, jeli, a, a, jeli to prebacivanja novca, tako da čovjek ako je u situaciji da ne može mu se to prebaciti ili ne može niko dići bez njega, samo njegov potpis je šta? Validan. Nije nikom ostavio ponomoći, ne može niko prići, onda ulazi šta? U ovu, u ovu skupinu. Thank you. Isto tako kada bimo i metak kod čovjeka koji nije prisutan trenutno ne zna gdje ili kod čovjeka koji mu ne može vratiti ovaj, ili čovjeka koji to poriče sve to ne brani da mu se dadne znači iz zekijata jer taj metak kao znači da nije pri njem on ga ima ali ga šta u stvari nema treći šart jeste da njegov put nije put nepokornosti da nije put nepokornosti. I ovo spominju malikijski, šafijski i hamberijski učenjaci. Pa mu je dozvoljeno, znači ako je otišao na put pokornosti, otišao čovjek na hađi, vratio se iz Turske i došao do Istambula i nikuda dalje. Nema da se vrati u svoje rodno Kosovo. Jel u redu? Bio na hađu. Pa mu se da iz Istambula koliko mu treba šta do Prištine. Jel tako? Gleda se šta je jeftinije avionska karta ili voz ili autobus. Pa mu se znači to plati. Da li je išao čovjek da posti roditelj? Roditelj mu žive, ne znam, u Makedoniji i on otišao da je posti i vratio se negdje u put, jednostavno čovjek ostao bez imetka. Jer to je sve put pokornosti. Ne mora biti vađiv. Put otišao čovjek, na primjer, da posjeti nekoga od uleme ili bogobojazni ljudi, da mu se povećava iman i tako dalje. Otišao da sluša predavanja, ima jedan, na primjer, daje u Sanđaku koji je hajdu čovjek i uči ljude vjeri, otišao da nauči, kad se vratio, ostao bez imetka u putu. Možemo se znači dati. Iako nije taj put bio obavezan, a nije bio put čega? Nepokornosti. Isto tako da čovjek ode u stvar koja mu ba, u tri, otišao u trgovinu, u Tursku, pod izgovorom da će ovaj, jeli, o, nekakav nekakvu trgovinu lijepo napraviti, otišao dole, ostao bez imetka, ili ga ljudi e, ovaj, pokrali ste što tome, uglavnom on je otišao na put koji je šta? Šerijetski muba. Koji je šerijetski muba. Za razliku od puta, ili koji je nepokornost. Koji je, ili nepokornost. Pa tada mu se ne daje. Znači, čovjek otišao ovaj, na futbalsku utakmicu u Minhen. I vraćao se i negdje za glavi u putu, nema. To je nepokornost. Ta futbalska utakmica nije pokornost. A da ne govorimo o braću većim nepokornostima. Otišao čovjek da nešto ukradi, ili otišao da e, ne, gleda jeli, kino ili nekakav film ili nešto, ili bilo šta drugo otišao ovaj, da čini nešto što je uzvišenje Allah te vrlo zabranio, znači nema mu korist. Nema mu, jeli, nema mu, tom je slučaju se ne daje imit. Kao čovjek koji ide na put nepokornosti, da li ima pravo da krati namaz? Krenuo je na put krenuo odavde iz Sarajeva u Bihaći da gore ukrade auto i da li može u put krati namaz <laughs> to je znači to je poznato pitanje kod Fakiha oni raspravljaju o tome nisu znači ništa ostavili raspravljaju o tome da li može krati namaz kažu ako je krenuo na put da ukrade kažu jedni učenjaci nema pravo da koriste Allahove olakšice jer se olakšice koriste kada je čovjek u pokornosti, a nekada on je pokornosti. Drugi kažu ne, dok je putnik, on može šta kratiti? Namaz. Pa je raziloženje, jel, među nama. Raziloženje pa među nama. Ispravno je da može, Allah valim, da može kratiti, znači, ovaj, namaz, jer bez obzira što je to, ovaj, što je put nepokornosti, on je putnik. A ovdje je, nepoko, ovdje je kraćenje vezano za šta? Za? Za put. Za put. Dobro, zašto to isto ne kažemo i kod čovjeka koji prima zikr? To će neko kazi, dobro, rekao si to za čovjeka koji je pošao na nepokornost da može krati šta? Namaz. To je nekakva povlastica. Zašto si kazao da istom tom čovjeku ne može dati zekijata ako ostane deset puta bez imetka? Ha? Mi imamo imetak od zekijata što neće štetiti, znači Betul Malu tu korištenjem te olakšice, a hoće ako uzima iz te e, kase, znači... Znači nije Betul Malu, nego drugim skupinama koje, jer braćo Zekijat je Allahov hak i hak ovih osam skupina. Dokraćenje namaza, čiji hak? Allahov. Ha. Nema tu udjela šta? Čovjek, nikakvog. Zato je braćo grijesi koji se počne između čovjeka i roba, su puno opasnije nego čovjek, čovjeka i gospodara. Jer gospodar će oprostiti bar kada sve. Jer on je od milostiv, najmilostiviji i on te ne pita, on ti oprašta šta god da počneš, ako se iskreno pokaješ. Ali ljudi, kako ko? Kako ko? A najmanje oni koji kažu, sve ti oprašta. Jel u redu? Pa zato je Ulema govorila da je, neki spominjali, Selefa, draže mi je da počinim 300 griha između mene i Allaha, nego jedan između mene i roba. Jer ne znam kakav će ishod tog grijeha biti. I što hoće li me prostiti? A uzvišen Allah mi je običao da ću prostiti ako mu se iskreno pokaj. Pa je stoga ovdje je hak, u zekijatu je hak. Allahov te barak je odala i hak čega? Roba. Roba. Tako da znači da je da je dužnost znači da se a, da se jeli, da čovjeku samo koji je krenuo na put koji je put pokornosti. Ako je put pukog provoda, tu ima razilaženje među islamskim učenjacima a ispravno je da nije Čov, pošao čovjek radi provoda nekakvog nije znači ispravno da uzima odatle zekija i daje mu samo koliko je potrebno da mu se, da se vrati sa puta ili ako ide u drugu zemlju da mu se da koliko može doći znači samo do te, do te zemlje ne daje mu se znači ništa više od toga a ako mu ostane nešto iz imetka kada se vrati onda mu se to uzima samo mu se znači ima pravo da uzme onoliko koliko mu je bilo je li nužno ako može da uzme zekijat od drugih isto tako dužan je da uzme i neće mu za to zekijat ako može pozajmiti znači vraćati to drugima i druga skupina koje je u svojoj zemlji i želi da putuje u drugu zemlju i ovo je zabranio džumhur u leme znači da se daje a dozvole su šafije znači da čovjek putuje svoje zemlje u drugu dozvole su šafije, a džumur uleme brani, znači ne treba ići, a ako nema i metka, znači za put. I po ome više dozvoljeno dati čovjek koji je otišao u drugu zemlju da putuje odatle na hađ, a nema do te zemlje. U drugoj zemlji ima i metak, onda mu se može zatišla zato što je to put obaveze, a nije put pukog čega. Nije put pukog, jeli, provoda. U svakom slučaju to bi bile znači skupine ljudi kojima je dozvoljeno znači dati zekijat koji je uzvišen Allah tabar koja spomenu u svojoj časovi knjizi. Allah ta'ala alam, sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sallam. Suspio. ima braći pitanja vezani za ovo čemu smo govorili bujno še je neko mi navodio dokaz iz neke knjige Kardjave svetlana da je zabranjeno davati osim ljudima koji je Betul Masa kupio znači da je zabranjeno davati ljudima pored recimo islamske zajednice ili tako slični organa ja ne znam koji je bila predaja uglavnom četiri neka tu, znači, se složila. tu Lema kada je govorila znači o tome, oni govore jednostavno iz tog razloga da ima znači da je sakupljanje zekijata organizovano. Jer ti kada čitaš ajet inne me sadakatu lil fukara i vol mesakini vol amilina ale i on vat nefeti kulubum o fir reka gari mine o imaš osjećaj da uzvišeni Allah te govori i kao da to ima nekakva institucija koja šta uzima i metak i to raspoređuje znači zna se tačno Nije to znači samo kogod krene može prikupljati zekijat. Ti koji prikupljaš zekijat samo zato što si zato što nosiš ime Muhammed ili zato što spustio dugu bradu ili zato što ide za tomu žena pokrivena to dokaz da s tim usilama da se može dati zekijat ne znači imaju ljudi koji dođe ti čovjek pokaže ti kao onaj što ti jel dođe pokaže ti kao kada hapse u našu braću pokaže ti kaže moraš ići sa mnom jel u redu tako je ovdje pokaže ti ja sam iz te i te šta leđne ili iz te, te ustanove kupimo zekijat, ime mi je taj taj pokaže akreditaciju tako i on nakon toga šta kupi zekijat, nije to znači da može odmah hoći, pa to što su ljudi kazali nisu kazali e, želeći postaviti novi propis, nego su to kazali želeći da spriječe šta zlo znači koje se koje se može time činiti a ne mora se znači ograničiti skupljanje zekijata, ti ispravno da samo može islamska zajednica skupljati zekijat, islamska zajednica može skupljati zekijat, ali izvuča da daje zekijat ove skupine. A, u ove skupine ne može se dati zekijat zekijat se može dati učenicima medresa ako su siromašni ako ulaze jedno do ovih skupina ali se ne može dati znači zekijat službeniku islamske zajednice ili bilo kome drugom kao plata to znači ne dolazi u obzir ne može se graditi džamija od zekijata ne može se znači ne mogu se raditi mnoge se tako da je dužnost islamska zajednica ako kupi metak dužan, dužan je da ga daje samo u skupine koje su šerijatski dozvoljene Ili da kažu mi se držimo hanefijskog mezeba i rade po hanefijskom mezebu. Nije sporno, je li? To je svakako, je li, sljeđenje jedne od pravnih škola, što je, je li, e, kod, kod mm, u Leme je prihvaćeno u smislu da je to obaveza obični ljudi i da kaže jedna institucija, mi se držimo te pravne škole i pod to je dijelom zekijat, nije sporno. Šal tala da nije sporno to. Ali bi bilo problematično, znači, da se daje zekijat u svrhe, znači, o, jeli, koje su zabranili islamski učenjaci i koje nisu, znači, spomenuto, jeli, u, u Kur'an i Rasulnet, jeste. Pričat ćemo naredni put o tome. Nemoj požurivati, pričat ćemo. Ako ti je nužan odgovor, ja ću ti kazati. Vidjet ćemo, znači naredni put ćemo vidjeti ovaj, šta je to kod velikog dijela u Leme jeste, ali vidjet ćemo, znači doćemo do Hadisa Ibn Abasa, koji nam to malo mijenja i buni nam, znači u svakom slučaju to ćemo pojašnjati naredni put. To ćemo, išto naredni put ćemo doći do sada katul fitra. I naredni put ćemo uz Allahu pomoći, šal, šal, ako nas Allah pozit završiti zekijat, narednom družu. Siromašni rođenac. Strpi se. Naredni put ćeš to izdobiti rođacima, babi, majki, otac i majka, babi, žena, mužu, muženi, sve ćemo to govoriti naredni put. Ovako je najlekše, najlekše odgovarati. Strpi se, reci. Dobro. Dobro. Ako neko muči ne drugi, i on to halal, riječima, on osjeća u srcu tu, iskreno. Dobro. Jednostavno ne može. Jeste. Dok si kazao riječima, to je onda prevara. To je obmana čovjeku. Halalim ti, halalio sam ti. Čovjek dođe, ja sam ti uradio to i to halalim. Kaže halalim ti. Gotovo je. Taman da nisi halalio u duši, to u duši nema nikakve pouke. Dok si izgovorio jezikom, gotovo je. Jer mi ne znamo šta u tvojoj duši, da se to zanima. Ti si halal, ti se mu kazi, neći to halal. Ako mu nećeš halal, neći to halal. Dok mu halališ, gotovo je. Znači nema pravo da čovjek kaže, ja sam to halalio jezikom, ali neću duši. Ne, ne, ne. Znači, pouka o tome šta si izgovorio. Jel u redu? Tako da se gleda, znači, kod, gleda se, kad sudimo određenu stvar, znači, zato, gleda se, znači, šta je na jeziku izišlo. Šta si ti kazao? Kod sudije, kod hadije, šta si kazao? Ha? A to što je ostalo u srcu? Bolje je da halali. Bez sumnje ikakve. Kad halališ, dobićeš nagradu od Allaha. A ako nećeš halati, uzet ćeš samo onoliko koliko ti šta? Pripa, odgovorio te, uzet ćeš od njega jedan propisani namaz. Namaz uzeti ćeš od njega pola hađa. Nije bitno šta. Ali ako to halališ, onda dobijaš nagradu stvoritelja te barake otara. Pa nagrada kod uzvišnog Allaha je ponovno. Zato meni je čudan, znači čovjek koji kaže neću halaliti. Ako kaže neću halaliti, da njemu, da on razmišlja malo, to je drugo. A u duši ima da će halaliti, je to isti propis onda? Ima primjere. Ovo je sad suprotno. Pazite, rekli smo, ako kaže halalim, A u duši ne ide halal i gotovo je. Ti iskazao da ćeš halal, to je završeno. Ali ako kaže neću halal, a u duši ima da će halal, je listi propis? Hmm. Nije. Jer ovdje, braćo, ovdje ideš sa težeg na lakše. A u prvom slučaju sa lakšeg na teže. Uzvišen je Allah kaže u hadisu koga bilježi imam Ebu Jala, koji je vjerodostojan. Kada uzvišen je Allah nekome obeća neko dobro za dijelo, da će mu ga sigurno. A kaže, kada mu obeća kaznu za određeno dijelo, može ga kazniti, a može ga ne kazniti. Jel to, jel to sad u ome drugom slučaju pronevjera? Allah to obiću, ko radi tako i tako, kaznit ću ga tako i tako. I na sudnjem dan kaže, neću se kazniti. Jel to pronevjera obećanja? Pa to odgovara Allahovi milosti, njegovoj mudrosti, njegovom rahmetu prema robovima. Ali da kaže u prvom slučaju, daću ti nagradu, i tu još kao na sudnji dan kaže, nema ništa. Jel to pronevjera? nije problem. Babo kaže sinu, ako tako uradiš, istućete. Izodaćete. I on to uradi, a ovaj ga šta? Ne, izud, ne kazni ga. Nije babo pronevjeruje ništa. To je njegova milost prema djetetu. Ali da kaže, kupit ću ti a, biciklo ako bude petica. I dođe petica, kaže, nema ništa. A? Jel to je pronevjera? To je laž. I piše mu se laž. A, kako došlo od Isu, Abdullah ibn Amira, koga bliže muslim, da je rekla mu majka, kaže, dođi da dođi, tal, Atik, dođi kada daću ti nešto. Kaže poslanik sa a šta ćeš mu dati? Pita majke. Kaže, daću mu datum. Kaže da si kazala da mu nećeš ništa dati. Bila bi tu upisana jedna laž. I došao je drugi hadis od Ebu Hureyre, koji je slab, na slab lanac prenoslaca, ali se pojačava ovim hadisom, kaže, kada čovjek obeća djetu da će nešto dati, pa mu ne da ne piše mu se laž. Pa je, znači, to, to nije, ovaj, tako da je Ovdje se znači dvije situacije razlikuju. Pa je čovjeku bolje i preče da oprosti. Jedino kaže neću mu oprostiti. To ovaj kaže stvarno više onda ne vrijedi da ja moram stati. Znači. To je drugo, znači da ga čovjek je došao Hasan al-Basriju, kaže ja sam te ogovarao, kaže hoćem se oprostiti. Kaže, ovo zubila, kaže nikada. Nikada ti ja to oprostiti, to je to, ostavi mi mene i tebe, gotovo je. Kada je čovjek otišao, kaže ljudi prisutko, ma kaže to sam meni već oprostio prije toga, ali kaže hoću da ga naučim pameti da razmišlja ogovorim te još oprostiti hoću ogovorim te hoću Ho, hoću a dobro kad ćeš ti stati e kada ti kaže neću i nemoj mi više pitati to je završeno na sudnjem danu ja i ti se vidimo a u duši imaš da ćeš oprostiti nije problematično za razliku od prvog stepena u redu prvog slučaja Reci. Kaže roditelj djeta. Razvijem minuta. Neću dati zekat, dajem da to studiraju. Veselam, izvinite. Te pare za zekat, zašto je ne može roditelj dati zekijat djetetu koje je duže izdržavati. Ko ćemo tome u narodnom putu? Ne mora biti. Bilo ko, miskin može biti čovjek na poljopri, živi kući, ima poljoprivredno dobro, ima par dunuma zemlje, sije, nešto radi, prodaje masline, one maline kupi, prodaje jagode, nije bitno, i zaradi sebi nešto. I mlijeko prodaje, ima kravu, prodaje mlijeko, ili dvije, ili tri, nije bitno, ima nešto, znači nešto, e, dolazi mu nekakav, ima nekakav, znači, ulaz, ali mu je to nedovoljno. Miskin. Znači, miskin se shodno podjeli. Miskin je kod jedne uleme koji ima ha, manje od pola. To je kod koga? Kod Šafija i Hambelija. A kod, ma, kod Hanefija oni se razlikuju. Jer oni su kažu miskine koji nema ništa, a kod fakira se razilaze. U svakom slučaju ovaj, ne mora znači da to čovjek može biti radnik, ne mora imati radno mjesto, a može imati radno mjesto. Može biti znači čovjek poljoprivrednik, može biti, ne znam, ratni invalid, vojni ratni invalid, ima platu 300 maraka, a ima ženu i šestero djece. Kirija mu samo 300 maraka. Daje mu se, ha, to je miskin, ima nešto, nema dovoljno, po jednom tumačenju. Daje, znači ne, nije, nije za određenu skupinu ljudi, znači kogod da je, tim svojstvom i tim opisom on ulazi u, u tu kategoriju. Yes. Na primjer, ako čovjek putuje, na primjer, Srbiju, u Njemačku i bude tam dva mjeseca, osjećam dva mjeseca, osjećam svih ti dva mjeseca krat na masu. Dok je tam dva mjeseca, primjer, non stop krat na masu. Po džumhuru uleme, po većini znači uleme, čovjek koji ode u jedno mjesto i boravi tu četiri dana pa više upotpunjava namaz. Ne smatra se putnikom. I to je ispravno mišljenje i to odgovara znači postupcima ashaba kada su odlazili u Meku i poslaniku sa osanem, znači koliko im je dozvolio da ostanu nakon obreda u, u, u Meki jedino će kratiti namaz kada ne bi znao kada se vraća odlazi u Njemačku i on želi da se vrati što prije znači svaki dan postoji mogućnost da se vrati nešto traži jel, kupuje nešto, dio nekakav treba za auto na primjer jel, i ode kupuje, ili treba lijek za tetku i traži po med, onim apotekama, pa u jednog grada, u drugi grad. Samo čeka, znači, dok rađe lijek, odmah pale auto, vraća se. Ne zna kad je. Koliko god ostao može kratiti. Jer on nije nanijetio šta? Boravak, više od četiri. A ti dolazi, znači, kod tetke u Njemačku i boravićeš kod nje, znaš, dobio svi za mjesec dana, ta ti avionska karta, odlazak, povratak ili voz, nije bitno. Znači, nemaš, šta, nikakvi izgleda da se vratiš prije toga, ili jako blijedi izgled, i ti si na nijeti oboravak, gotovo je. Tako da, znači, preko četiri dana, ovaj, to je stav džumhura u Leme, imate i kod Han, Hanefija mišljenje 15 dana, u svakom slučaju, ovaj, dva mjeseca će biti ovaj, to je, to je izlazi znači iz, iz tog okvira i da to je pogrešno znači stav nekih studenta koji dolaze iz sa strane dođu iz arapskog svijeta odakle dolaze po porave po par godina znači na zapadu i krate namaz To je neispravno, to je pogrešno. Ti nisi tu, ti nisi tu ovaj ti si tu domaći, ti se smjestio, imaš svoj stan, imaš možda i ženu i djecu sa sobom i, <laughs> ovaj, i da čovjek vrati, to je, to je neispravno. To je neispravno više. Yes. Za ovo meso ne može se znati šta je halal, šta nije, kako najpametniji čovjek da postupa. Kako je najpametnije za meso? Najpametnije je, braće, da ljudi se dogovore zajednički i da sebi kolju. Znači, ako ne možeš znati 100% koga je ispravno ili sumnjaš da određeni ljudi, znači, to rade na ispravan način ili želiš, znači, da se držiš najsigurnije od namaza pa nadalje, znači, onda je najbolje, znači, da ljudi se dogovore sami sebi kolju. Znači, to se može lahko raditi, ima naše braće koji to rade već aktivno, i samo je stvar znači organizacije protivnom ukažima protivnom riba riba znači kako god da je zakla nećeš pitit koji god da je zaklo ja Muhammed, ja Stevo, ja Jovo i sve ti dođe u smislu dozvole da ideš isto u redu certifikati, oni koji su izdali znači certifikat, odgovorni su za to. Ne mogu govoriti, nisam bio... A. Oni koji su izdali kažu ljudima da je halal odgovorni za svoje fetve. U svakom slučaju, čovjek koji najpreče da se uvjeri, znači, ovaj, jer prije par godina u Bosni nik, ništa nije bilo halal, jel u tom smislu. Od jedan put preko noći se rodi ovaj tuce na kakvi firmi koji sve halal. Sve rade ispravno. Allahu alam. Znači ne mogu reći, ne želim nanijeti nepravdu firmama koje to rade, ali čovjek treba znači praziti da jede halal i da svoje porice znači kupuje halal ono što kupiš od muslimana koji znaš da je vjernik i prodaje meso izuženi ispitivanje znaš da je čovjek vjernik prodaje može njen kup slobodno. No, međutim, ovaj, kažem, o, ova se stvar zloupotrebljava. Jedan mi je odgovorio koji je, da, da imaju neke firme koje imaju u svojim, recimo, oni a, napolitanke, one njihove imaju u sebi svinski kostiju. Jel to kada ti je zagre, ona hrska sva. Čuje se ono, š, š, jel, e, kaže, svinske kosti to Pa su oni sada tražu da nešto naprave da imaju certifikat, jer ne samo sad meso, sad uzimaju, jeli, sve što se pravi, hoće certifikat, jeli. To je lijepo. Međutim, oni sad napravili nešto bez toga za muslimane. Ali na, ne piše nigdje šta je jedno šta je drugo. Jer taj certifikat koliko je za neki je dobro, toliko i nije. Ej, kaže, vi gledate š, islamske propise, vi hoćete Afganistan u Bosni. Tako. Pa ne smije staviti onaj ha, pečat halal. Jer to je opasno. Ako neko vidi, ne, neće ljudi kupovati od tebe, drugi, jel oni? Pa se udovoljio jednima, a izgubio kod drugi, jel tako? pa nisu napravili tu razliku znači, pa se ne zna šta je ovaj ne zna se šta je šta pa je navodno taj taj certifikat uzet u svakom slučaju čovjek treba da jede samo ono za što je siguran da je halal određeno mjesto došlo ja nisam siguran da je halal ostavi to nemoj jesti živio ko se odakne sumnjivi stvari Thank you. Yes. To je razlika u arapskom svijetu gdje je osnova da je halal gdje sve muslimani. Jel? Jel kod nas nije osnova, kod nas ljudi ne znaju te propise. Ubija se. Po evropskim tim standardima, ubija se. Ljudi ne znaju mnogi propise. Propise izgovora, jel? Bismile i tako dalje. Pa ako ima neko ko je hajidle, ko kolje i radi, hajri bereket. Ko nema, dužan je čovjek da gleda znači da sebi priušti ono što je halal jest ovo je teoretski način a praktično to je vaš, ja vam praktični dio ne mogu riješiti ali je žalosno znači to uz jednom Sarajevu nema bar deset mjesnica koje su halal znači i, i restorana gdje čovjek znači može doći jest sa rahatlokom ovaj sve nekakvi restorančići, nekakav halal, nešto, ti uđeš, ono, muzika pjeva, ovaj, žene, onako gore, kosa čašije da su letile na ono, kakve jesu tu služe. A sve halal. Sve je to problematično. I, znači, ako se pojavi, znači, brat koji je tako, treba ga podržati u njegovom radu i ovaj, jedan od razloga što što ljudi ovaj ne, ne, ne, ne otvaraju takve radnje jeste kažu da ovaj izbjegavaju ljude da kupuju konji. Tako da ako se pojavi nešto što je hajr, to treba podržati. Yes. Allah ta'ala, sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sallam.